To prenosi Abdullah ibn Abbas i drugi ashab poslanika sallallahu alaihi e, wasallam. Na početku sure Allah subhanahu wa ta'ala kaže od tini, od zajtun, tako mi smokve i masline. Od turi sinin iz Sinajske gore, وهذا البلد الأمين i grada ovog bezbjednog. U prva tri ajeta Allah subhanahu wa ta'ala se kune sa tri stvari. Da bi poslije toga naveo razlog zbog kojeg se kune. Kažu prvom ajeta Allah subhanahu wa ta'ala od tini, od zajtun, tako mi smokve i masline. Smokva i maslina su dva voća koja rađaju na brdima Kuca u Palestini. I zato učenjaci kažu da se ovim vočkama asocira na mjesto rođenja Isa a.s. Kažu, ne misli se na smokvu i maslinu kao vočke, znači Allah se ne kune tim vočkama, iako ima učenjaka koji su i to rekli, jer je to vanjski, eh, vanjsko značenje ajeta, E, drugi dio učenjaka kažu da se smokva i maslina njima asocira na mjesto rođenja Isa alaihi salam. O turi sinin i gore je sinajski. Gora sinajska je mjesto na kojem je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musa alaihi salamom. Znači u drugom ajetu se Allah kune mjestom. To je gora na kojoj je razgovarao sa Musa alaihi salamom. وهذا البلد الأمين i tako mi grada ovog bezbjednog misli se na Meku misli se na Meku i to je mišljenje takođe su svih mufesira da se pod gradom ovde misli na Meku mjesto rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam znači Allah subhanahu wa ta'ala se kune sa tri mjesta koje su vezane za tri različita poslanika tri poslanika koji dan danas imaju svoje sljedbenike Musa alaihi sallam su sljedbenici Isa alaih salam čiji su sredbenici kršćani i Muhammed sallallahu sallam kao posljednji poslanik alaih salam čiji su sredbenici muslimani. Allah se kune sa ta tri mjesta i koja su sveta i vezana za tri poslanika kao da Allah kaže ta tri poslanika sam ja poslao. Zato je spominje u jednom kontekstu zajedno njih trojicu. Kao da kaže ljudima svakog od njih sam ja E, ljudima poslao. Vrlo bitno je da znamo, draga braća, da ova sura kada je objavljena u Mekhi se znalo za postojanje židova u Medini i znalo se za postojanje kršćana u Rimskom carstvu koje je bilo vrlo blizu tako da se vladalo arapskim e, poluostrvom. Iz ovoga izlačim jednu korist da svi ajati koji su objavljeni Muhammedu sallallahu sallam u kojima se spominju židovi kršćani misli se na židove i kršćane koji su danas nam također. Jer kada Allah kaže poslaniku ali selam i govorimo o židovima i kršćanima koji su u to doba bili na iskrivljeno vjeru, koji su skrivili svoju vjeru u doba poslanika sa Rosaleme, onda ovi koji su danas među nama također uzmaju isti propis. Zato ne može niko danas doći reći danas ovi židovi kršćani nisu oni o kojima Kur'an govori. Allah subhanahu wa ta'ala je znao kako će kršćani biti dosudnjeg dana, da je to pisao vječni propise koji se odnose na židove kršćane, koje su bio do opasnika Islam, dosudnjega dana. I bilo koji propis koji je vezan za židove ili kršćana, odnosi se mm, e, na njega Kur'an. Naša sveta knjiga će govori o njima danas, prije i poslije, poslije e, nas. Allah subhanahu wa ta'ala je neke, neka mjesta učinio svijetim, blagoslovljenim, I ta mjesta u islamu je posebno, posebno vrijednost. Najsvetije mjesto jeste Mekka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sallame Inna Allaha harrama Allahe ta Mekkete khalaqa as-samawati wal arda. Allah je Mekku učinio svetom na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Znači Mekka nije postala sveto, svetom pojevom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego je bila sveta od Ibrahim alaihi salam, od prije njega poslanika i doba Adama alaih Mekka je bila svijeta od momenta kada je Allah subhanahu ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Šta znači u islamu ta svetost Mekke? Da li to znači da sada odemo u Mekku i kupimo kamenje iz Mekke, donosimo ga u Bosnu, što neki ljudi rade kada odu na hađu? Gdje god ode, odvedi me na pećinu Hira, odme sebi jedan kamen. Ode na brdo Uhud, u Medinu, odme jedan kamen. Gdje god ode u Mekku, kupi kamenje. I nosi kešu kamenja kući. To pa nije to ta svetost Mekije na kojoj Allah subhanahu ta'ala govori. Svetost Mekije ima svoje propise, ima svoju vrijednost. Namaz u Mekiji je vrijedan koliko stotinu hiljada namaza u drugom mjestu. Toliko, toliko vrijednost, kada neko od nas stane namaz ovdje u džematu, Allah mu dane nagradu. Ko klanja ta isti džema, namaz u džematu, neki dobije stotinu hiljada puta veću nagradu od tebe. Do čega? Do svetosti Mekije. Ali to ne znači da čovjek može otići klanati jedan namaz u Meki i onda sačunati koliko to dana pa ne klanati više stotinu hiljada namaza. Nego dobije vrijednost toga, ali opet dužan klanati. Svjetost Meke se oslikava i drugim stvarima da čovjek ne smije u njoj ubiti nikoga. Ne smije u njoj drvo posjeći. Ne smije životinju ubiti. Ni čovjeka, ni životinju, niti, niti bilo šta gdje ne otinuti. Ne smije čovjek ništa tamo od nevjeti I Allah subhanahu wa ta'ala je po hađijama koji, su doš, koji dođu na hađ da obave hađ, propisao kazni ako neko od njih namjerno ubije nekog od životinja. Da se da kefarat e, za, za to. Kaže poslanik alaih sallam, inna Allah harrama mekete jome halaka samavati wal arda, wa innaha lam tahil li ahadin qabli. Kaže, Mekka nikome u njoj nije bilo dozvoljeno, dozvoljeno da ratuje primjena. وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار a meni je bilo dozvoljeno da u njoj ratujem samo jedan dio dana. Kažu učenjaci, od zore, kada je poslanik Islam ušao u Meku, do podne, kada je zauzio Meku, poslanik Islam, bilo je dozvoljeno poslanik Islam da ratuje u njoj. Inače, u Meku nije dozvoljeno ni u kojem slučaju da čovjek e, nekoga e, ubije Kao što u Mekki se povećavaju sevapi kada čovjek dobro djelo, tako se, po, tako se se povećava kazna za e, učinjeni, uh, učinjeni grije e, u Mekki. I sve to govori o svetosti Mekke. Da neko mesto bude svetim, treba zasjesti među sjedne zajednice islamske proglasite mesto svijetu. Tako. Da neko mjesto postane svijetim u islamu, vjeri Allah subhanahu wa ta'ala, treba zasjeti četiri, pet hođa i reći ovo je sveto, sveto, hajmo sveto i gotovo sveto. Ne braću. Da nešto bude sveto, treba to reći Allah da je sveto i da to kaže poslanik da je sveto. Sve mimo toga nije sveto. Sve mimo toga je laž i obmana ljudima. Od Ajvatrovice do svih ostalih izmišljenih dobišta u Bosni i Hercegovini i ostalim islamskim zemljama, draga braća, svaka zemlja ima svoje Ajvatrovice svaka islamska zemlja danas ima svoje ajvatovice, svata mjesta su laž i izmišljotina na vjeru Allah subhanahu wa ta'ala nemaju nikakve veze sa islamom, kao religijom s kojom je poslan poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato se Allah ovdje kune sveti mjestima za koje on kaže da su sveti. Kaže Mekka, Betul Maqdis, Palestini, gora na kojoj je razgovarao sa Musa alaihi sallam e, i dao mu tebrat na njoj. To su sveta mjesta u islamu. Medina koja je poslanik sallallahu alaihi sallam proglasio svetu. To su sveta mjesta. Sve mi od toga nije svetu. Zato, zato uvijek sebi, kada neko kaže nešto o vjeri, e, postavite mu pitanje e, gdje je dokaz za to? Gdje je dokaz da je to tako? I tako čovjek može shvatiti misiju poslanika alaihi sallam. Inače, ako ne budeš postavio ovo pitanje, nećeš znati šta je poslanik rekao da su ljudi izmislili. Moraš reći ljudima, šta je dokaz da je to tako? Gdje ti je hadis? Gdje je ajet? Nemaš? Nije tako. Inače, svaki, svaki čovjek može da doda u vjeru šta hoće, ako ga niko ne bude pitao za dokaze. Poslanik sallallahu alaihi sallam, se, kao se prenosi u hadisima, učio bi nekada suru Etin na Akšamu i e, na Jaciji e, namazu. Kažu lama da je najveći bereket gore sinajski na, na koju je Allah razgovarao sa Musa ali islamom, ta što je Allah razgovarao sa njim na tom mjestu. Znači, zašto je ta gora svijeta? Samo zato što je Allah razgovarao sa Musa ali islamom na njim. S kim je još Allah razgovarao poslanika? sa kojim poslanikom je Allah razgovarao još sa Musa alaih sallam sa, Muhammed, sa Muhammedom sallallahu alaih sallam samo sa ta dva poslanika je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao kaže Allah tilka rusulu fadbarna ba'dahum ala ba'd to su poslanici nekima od njih e, smo učinili e, neki od njih su veličanstveniji ili veći od drugih poslanika minhu men kellem Allah sa nekim od njih je zgovarao Allah subhanahu wa ta'ala tu se misli na Musa alaihi salama kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala lekad halekane insane i ahsani takvim mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšim znači Allah se u prva tri ajeta zakljeo sa tri mjesta da bi na kraju rekao ja sam čovjeka stvorio u najljepšem obliku. Učenjaci kažu u najljepšem obliku to jeste u najljepšem obliku da, da je čovjek podario e, ovako tijelo. Ovako je organ kakve sada ima. Da mu je dao da stoji uspravno, što je jedino stvorenje koje Allah subhanahu wa stvorio, da stoji uspravno. Da može da koristi ruke, Drugi učenjaci kažu mislite na razum, na blagodat, e, pameti, koju je samo Allah podario čovjeku i nije podario drugim stvorenjima. Kaže poslani sallallahu alaihi wa sallame inna Allahe halepa Ademe ala suratihi. Allah je stvorio Adama na svom obliku, na svojoj slici ili po svojoj slici kažu ženjaci, kao što Allah subhanahu wa ta'ala ima lice, tako čovjek ima lice. Kao što Allah ima čulo sluha, čovjek ima čulo sluha. Čovjek vidi, Allah vidi. Čovjek je živ, Allah je živ. Ali nijedno to svojstvo nije isto. Nijedno to svojstvo nije isto. Primjer, radi naš život, prije njega je bilo, nije bilo života. Pa je došao naš život, a je poslije njega čeka na smrt. Dok Allah subhanahu wa ta'ala je uvijek stano živ. Nikada nije bio mrtak, niti se kada umrijeti. E, naše znanje prije njega nismo znali, pa su sad saznali, pa nekad zaboravimo to smo sad saznali. Dok Allah subhanahu wa ta'ala ništa novo ne saznali i ne zaboravlja ništa, kao što kaže Musa, ali sam ja, ja dirlo, rabbi, vala jensa, moj gospodar, nije u zarbudi, niti zaboravlja. To je Allah subhanahu wa ta'ala kao što je Allah stvorio stvorenja i ona se međusobno razlikuju, onda nema nikakve, nikakvih e, problema da se razlikuje stvoritelj stvorenja. Mi znamo da slon kao stvorenje ima nogu. I da mrav ima nogu. Ali se noga, noga slona razlikuje od noga, noge mrava. Tako se isto, tako se isto lice Allaha razlikuje od lica njegovih stvorenja. Ali u hadisu poslanika Ali Islam govori da je Allah stvorio Adama na obliku svom. Što je počast za čovjeka. Koji je Allah udigao čak više i od melika. Jer mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio melecima da učine steždu Adamu a.s. Što je počast cijelom čovečanstvu. Kada meleci, kada im bila naređeno da učine steždu tom stvorenju koji je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala Thumma radednahu esfele safirin Kaže, a zatim ćemo ga vratiti u najnakazniji lik. Kao dušnjaci se misli, kad čovjek ostari, da će poslije svoje snage doći u period kada će biti slabašan, kada će biti, kao što kažu, e, bio je čovjek ustavan, pa će se nakriviti, bio je crn, pa će osjediti, koža mu je bila nježna, pa će postati gruba, čuo je video dobro, pa će poslije teško čuti, teško vidjeti. Sve to, o tome govori Allah u riječima, umme radednahu esfere safirin, zatim ćemo ga vratiti u ovaj period esfere safirin. Kada pa će čovjek biti u ovom stanu. Drugi dio činjaka kaže pod riječima Suma da dednahu esfare sahirin se misli da će Allah ljude vratiti u kufr, u nevijestvo poslije imana. I to je pravilno mišljenje. Zato što kada bi rekli da se pod ovim riječima misli na ružan oblik i na starost, Allah poslije kaže sem vjernika. Šesto majdu. Sem vjernika. Da li vjernici neće ostaviti? Hoće. Hoće ostari, budu kao nevjerici, onaj, stari i sjedi, sve ova svojstva problema navela, sve to ukazuje da, da se potim ne misli na starost, nego se misli na kufr. Kaže Allah, čovjeku smo podarili razum, nismo ga podarili ostalim stvorenjima, da razlikuje istinu od neistine, ali on, zbog svojih strasti, postane takav da bude najgore stvorenje. I mi smo već prije govorili da Allah kaže u ljudima in hum illa kel an'am oni su kao stoka. Govori o nevjednicima Allah bel hum adal nego oni su, oni su čak i gori od stoke. Kaže Allah. Oni su čak gori od stoke. Znači, iako je čovjek ima razum i ne koristi ga, dođe u situaciju da postane gori od hajvana. Kaže Allah, sem vijednika illa alladhina amanu wa amilu salihat sem neka koji budu radili dobra djela vjerovali i radili dobra djela u ajetu je dokaz da nema spasa bez dobrih djela jer Allah uvijek u Kur'anu navodi i kaže sem oni koji vjeruju i rade dobra djela zato insan koji kaže ja vjerujem ništa ne radi laže laže da, da vjeruje i da vjeruje pokazuje to djelima ono što je u srcu mora se pokaže na, na tijelu kažu lema srce je posuda a tijelo je kao što mi to kažemo kutkač što vidiš na vani to je u srcu iz te posude se pojavi ono što je e, na, na čovjeku na njegovim, njegovim organima illa alladhina amanu وعملوا الصالحات sem oni koji budu vjerovali i dobra djela e, radili فلهم اجر غير ممنون njih čeka neprekidna nagrada njih čeka e, neprekidna nagrada kažu učinjaci misli se na ahiret njih čeka neprekidna nagrada na ahiretu kada čovjek uđe u džennet to je vječnost koja nema kraja vječnost koji nema kraja. A drugi dio čenjaka kaže, misli se i na dunjaluk, da čovjek kada radi dobra djela pa preseli, Allah subhanahu wa ta'ala mi svoje milosti upisuje ta dobra djela koja je radio, dok je bio živ, a preselio je. Znači, počasti Allah subhanahu wa ta'ala te vjernike koji su stalno radili dobra djela, tako što im daje sela i poslije, poslije e, njihove e, smrti. Kaže u svojom ajta Allah subhanahu wa ta'ala, tema ju kad dibu ba'du bid din, obraća se Allah ovdje čovjeku. Pa mu kaže čovjeku u svakom insanu pojedinačno. I kaže, pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Čovjek, kada se nalazi u periode svoje slabosti, kada je jedan on, jedan spermatozoid, nikada se čovjek ne buni. Kada je čovjek jedan spermatozoid, koje se nalazi u utrobi žene, jedan mali ugrušak, jedno malo dijete, nikada se ne buni, jer je nemoćan. Kada se Allah, kada mu Allah sa svojom milošu podari da odraste i ojača malo, postane ohol. I porekne sve blagodati koje mu Allah podario. Porekne svog gospodara, porekne blagodati koje mu podario, svoje roditelje čak ne poštuje, kad bude u tom periodu snage, ne poznaje nikoga. A Allah kaže, dođe period, kad će biti ponovo kao dijete. Kad će biti slab, kada ćeš biti neja, i organ će te izdati. Kao da Allah kaže čovjeku, zašto se ne osvijestiš? Nisi uvijek jak. Doće vrijeme kad će biti ponovo slab. Zašto onda poričeš nagradu na svim danu? Zašto poričeš afiret? Jer taj tvoj gubitak snage ukazuje na to da se ti slabašno biće i da ti valja sad pred Allaha odgovarati za ono što si radio. Pa zašto onda, posle tih blagodati koje ti Allah podario kad si bio nemoć, nemoćan, pa te učinio sposobni da se samo se brineš, zašto poričeš sudi dan? Poričanje sudnjeg dana, draga moja braćo, je optužba Allahu da je stvorio stvorenja iz zemlju i nebesa bezazdana. Ako kažemo da su svi ljudi stvoreni bez razloga i da je zemlja stvorena bez razloga i da su nebesa stvorena bez razloga, onda nevjernici ispadaše pametni od vjernika. Uživaju, rade ono što im neće, a vjernici se sudržavaju toga i na kraju svi umru nikome ništa. Onda bi to značilo da opužujemo Allaha da nije mudar u tom što radio. Pa da mu kažemo, to što se, što se stvorio od nebesa i zemlje i ljudi, to nije pravedno. Zato Allah u njegovom ajdu kaže, Elisa Allahu bi ahke min hakimin, jer Allah nije sudija najpravedniji i najmudriji. To što Allah stvori nebesa i zemlju i čovjeka, ima razlog. Mora postati dan na kojem će Allah uzeti hak mazluma i dat ga njemu od njegovog zalima. Mora postati taj dan. Mnogi ljudi pobjegnu sa ovog svijeta. Pobjegnu sa ovog svijeta. Pobjegnu sa ovog svijeta tako što umre. Čovjek čini zločine čitav život, uhapse ga, muče ga i umre. I to je kraj. Nikako. Da je to kraj, onda bi on pobjegao tako. Jer nije uzeo kaznu za nas vodila koje je radio. Zato mora postati sudni dan. I to je najveća mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala. Sudni dan na kojem će nagraditi onoga ko bude radio dobra djela i kazniti onoga ko bude radio loša djela. Inače bi sve ovo bilo besmisleno. Sve bi ovo bilo besmisleno. A to je nemoguće kada je Allah subhanahu e, wa ta'ala e, u pitanju. Hakim prinosi u svom sredreku da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada bi proučio u suru na kraju sura rekao Bela wa ana alike mine šmahidin da ja svedočim da je to tako. Znači kada se postavi pitanje na kraju sure u kojem Allah kaže zar Allah nije sudija najpravedni, zar Allah nije najmudriji poslanik kada je sada sebi govorio da i ja svedočim da je to tako. Poslije proučenje sure poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to govorio I ovo pitanje, mi smo govorili prije kada Allah postavi pitanje, da li postavlja pitanje što ne zna, ili ima neka druga mudrost. Da li Allah pita ljude, jesam li to ja najpravedniji? Ka, kažu lečenjaci, to je pitanje, posebno pitanje, smo govorili prije, potvrdno pitanje kojima Allah kaže ljudima da ja sam doista e, naj, najpravedniji. S ovim bi išao Allah e, doveli komentar ove sure kraju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se koristi, oni su čuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.